Eskala handiko azterketak hasiko ditu kontseilu orokorrak. Zuzenki edo zeharka kudeatzen dituen egoitzetan, Jean-Jacques Lasser, du presidenta. Les opérations que nous avons lancées donc, seront à destination d'une douzaine de, de, milliers de personnes qui travaillent donc dans des EHPAD, des services d'aide à l'enfance, bien entendu les services d'aide à domicile. Nous allons donc lancer Grandeur Nature du dépistage en direction de ces collaborateurs. Hortarako, eginen dituzte Ze testa horiek, departamentuko erizen edo mediku bolondresak dira, Eric Morati, departamentuko zerbitzuen burua. L'objectif, c'est bien sûr de prioriser, hein, et d'abord sur le volontariat, et le président, volontariat des établissements, volontariat des personnes, en priorité là où il y a euh, suspicion, bien sûr, de cas euh, dans les établissements. Testa bakoitzak ogoita amak eta berroita amak euro arteko kostua du departamenduaren zat, hots, dirustatzea, irureun eta seieun mila euroren artean izanen da, eta askifite seieun pertsonei testa eginaraztea espero du kontseilu horoko